Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman, Big Boy. Nako, <laughs> ang buhay po, hindi laging negative. Meron ding negastar. Palakpakan po natin, Negi! Hi! Ay, hello, good evening everyone. Ayan, magpalakpakan ngayon mga magaganda ngayong araw na to. Yung mga gwapo! Maganda ba ako sa personal? Naku, maraming maraming salamat. Ayan, na-invite nyo ako dito kasi medyo may pinagdadaanan ako ngayon. Oo, naghiwalay kami ng jowa ko. Negi, white ba yung blouse mo? Ha? White ba yan? White. Dirt, naging dirty lang yung sinuot ko. Oo. Tapos naloloko pa kami ng mga lalaki. Naiinis ako na yan. Ito, ang gwapo nito, oh. Mukhang kalaban ng gobyerno mo. <laughs> Oo. Pero hindi, kung may type ako dito, eto talaga yung type ko. Ayan, o. Oh. yung malaki. Oo. Ako gusto ko yung ganyan, yung mga maitim. Kasi ako naniniwala ako sa kasabihan na ang lalaking maitim, may singit na madilim. Alam ko yung ganyan, diba? Tapos kanina pagpunta ko rito, feeling ko ako yung pinakapangit. Bakit? Oo, sabi ko na kululukohin ako ng mga may-ari ng bar kasi ako yung pinakapangit, madumi. Pero nung nakita kita... Diyos Thanks God you saved me. Boy Scout, Boy Scout ka ba? Bakit? Ayan yung kalabaw nasa ilong mo. may jowa, may, may jowa ka na ba? Wala ka pang jowa? You deserve it. Pero in fairness, eto, anong pangalan mo, kuya? Ha? Itan. Itan. Wow, ang taray. May jowa ka na? Meron. Meron na? Bakit? explain mo sa akin. Pero in fairness, mas mag- magaang ang loob ko sa'yo, ha? Ganyan ang itsura ko pag wala akong makeup. Magkano-ano kayo? Friend kayo? Ba't di kayo maging magjowa? Diba? Single ka ba? Yeah. Single ka? Oh, you deserve it both. Hoy, <laughs> pero maraming maraming salamat. O, paalala lang po, umorder kayo ha. Bawal ang tambay dito. Oo umarte kayong customer, hindi pumunta rito para kayo mga sweetie. Alam nyo yon Yung order, hindi eh, totoo, may ganyan kasi pupunta ng bar o order ng mango juice. Mag-start ng alas 9, alas 12, hindi pa ubus yung mango juice. Ang ginagawa, sinisip-sip, binabalik. Oo, magre-reklamo pag ano, matabang na, gano'n. Tapos umorder kayo ng mga masarap na pulutan dyan. Ito, si Charo Batok ko. Ang taray ng batok mo, may bibig, ha? Hoy, pero ang gwapo niya, ha? Malamang medyo, medyo jawa ka na. You deserve it. <laughs> Hindi, wala pa. Oo. Eto, ito eh, maganda. Itong ganyan. Ganun. Pagka maganda ka, lalabas ka. Pero pagka ganyan, ako, Diyos ko. Hindi maganda ka naman, wala naman nila lang na ano, sabi nga ng pangit. Hindi totoo, 'di ba? Ako sinasabi sa akin, eh, hindi ka pangit. Kasi lahat ng tao eh magaganda, ganon. Pero tandaan mo, ang Panginoon nagpahinga yan. Malay mo, habang nagpapahinga siya, nakasilising kalaban. At yun ang gumawa sa atin. Di ba? Tapos, eh, hindi, pero eto, gwapo din. Yes. Hello, kuya. Yeah. Ang tari, ang yaman, naka-seatbelt, ha? <laughs> Nasa... Oo. Ay, bag ba yan? Kala ko mayaman. Saka hindi napansin ko yung kabilang table talaga mayayaman doon. Nakita mo si ate, yung yakap niya sa bag niya. Di ba walang tiwala sa katabi? Ikaw ba may may hawak ng paluwagan? Di naman. Oo, hindi mayam, balikbayan po kayo, ma'am. Mukha po kayong, hindi, mukha po kayong balikbayan in fairness. No? Sa kutis nyo parang babad kayo sa aircon. Sa kayo itsura ninyo parang nangaapi ng katulong yung gano'n. Yung kahit madaling araw pinalalayas ninyo, alam nyo, alam nyo naman walang tricycle sa subdivision. <laughs> Di ba? tayo? Hindi, biro lang. Ano po pangalan nyo, ma'am? Ha? Joan, ang ganda nyo po. Yung katabi nyo, maganda. Maga- Eto rin maganda, oh. Maganda. Sa'yo lang talaga ako may problema. Oo. Oo. Pagka ganyan na itsura, dapat sa dulo umupo yan. Kung ako sa'yo, lumipat ka na habang maaga pa. Dahil hanggang mamaya ka pag-uusapan. Ay, hindi, marami. Uy, pwede kayo. Siyempre, ah, dahil ah, in-invite ako dito, madam, maraming maraming salamat po sa pag-invite ninyo. Tapos kay Mamsi, ang ganda ni Mamsi. Hello po. No? Uy, tirahin mo naman yung asawa ko. Ay, ayoko. Ay, close kami niyan. Talaga? Ayokong tirahin niyan. Bakit? Mahal ko pamilya ko eh. Oo. <laughs> hindi. Kasi sa comedy bar, lahat nabibiro namin. Oo, doon kasi pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Ganun. Kung mayaman, patunayan. Kung mahirap, huwag masyadong malikot. Baka makabasag. Umuwi na maaga nang hindi nakakaperwisyo. Ganun. Nung nakaraan nagpunta sa comedy bar namin, ah, si ano, si Marojas, ang oh. hero ko. Sabi ko, sir, parang matatalo kayo sa eleksyon ah. Natuwa, nagbigay pa ng pera, ganon. Si Binay nagpunta doon. Bibiruin ko sana, eh. hindi ko lang nakita eh. Si Duterte nagpunta sa bar namin. Oh. Siyempre, hindi ko biniro. Bakit? Mahal ko buhay ko, no? <laughs> Et, ang gwapo na nakapula, oh. Ayan, oh. Oo. Hindi yan, hindi yan, no? Parang, ay, ano ka ba? Kakampi ka pala namin. Tama hinala ko sa'yo. Alagad ka ni Aiza, hindi naman. <laughs> ah, mukha ka lang, ano? Hello, kuya. Ba't ganun ka ng ganun? Ayaw mag-start. <laughs> hindi totoo. Di ba mga lalaki, manirisim yan, ganyan, minsan dalawa pa, di ba? Iwasan nyo, mamaya hindi nyo napansin, nakauwi na kayo. Maraming salamat! Thank you, Ma'am Shi! Ma'am Carla and Sir Big Boy, maraming salamat. Halapakan po natin, Crazy Duo! <laughs> oh, tungkol sa under to. Mahirap talaga. Mahirap talaga kapag yung mga laki under. Katulad to, under ako. Kasi lagi... Hoy, Chico! Hoy! Ano nangyari sa'yo, ha? Nagre-reklamo ka! Bumalik lang ako dito kasi kumuha ako ng pera. Kulang yung pangmadyon ko eh. Wala na akong pera, tapos... Kumuha Nagagalit ka, ha? Nagagalit ka? Eh, hindi. Oh. Ang tapang mo ngayon ah, matapang ka ba? Bakit, ha? Bakit? Ha? Ako hindi, hindi ka matapang. Maglinis ka dito, ha? Oh, naglinis Tapos ka. maglaba ka. Tapos mamalansya ka. Magluto ka. Magsaing ka. Tapos, Tapos madidihin mo yung ano natin, anak. pa- padidihin? Oo. Wala akong didi, paano padidihin? Abubo ah, ka talaga. Sa Bibiron. Ah, sa Bibiron? Oo. O, oh, sige sige, babalik ako sa Mahjong, ha? Ano, Mamadjong Huwag lang. kang magreklamo. Kapag bumalik ka, makikita mo yung hindi. Di, ka- Bakit? Bakit? Ha? Bakit? kapag bumalik ka, ta- tatakbo ako. Maglaba ka na! Oo nga. Tawagin ko yung kumpare ko. Ito pare! Pre! Oy! Saan ka banda, pre? Dito lang ako, oy! Pre! Ah! Ikaw pa yung takot sa mukha mo, ha? Grabe. Bakit? Pare, may problema ako, pare. Under ako sa asawa ko. Ang asawa ko kapag makil, parang tigre. Ha? Oo. Under ka sa asawa mo, lalaki ka? Under nga ako. Tularan mo ako. Yung asawa ko, ay, nanginginig pag na, narinig yung... Boses mo? Boses ko! Totoo? Oo! Sige nga, sample nga. Gusto mo sample? Tatawagin ko. Oo, oh, sige. Sadi! Sadi! Sadi. Sadi! Halika dito! Yeah! Ayan. Hop! Lumuhod ka! Yan! Tapos tayo! Luhod! Tayo! Balik ka doon! Ha? Tingnan mo. Oh. Andira! Nanginginig, no? Teka, teka. Parang kapatid mo yan, ah. Kapatid nga yun. <laughs> Kung wala kang ngipin, parang si ikaw si Saddam. Andira ang asawa mo! Dapat ganon. Ngayon, tawagin mo yung asawa mo. Dapat matapang ka. Tawagin ko yung asawa ko. Oh, tawagin, tawagin ko yung asawa ko. Oh, Ganon. Oh, tawagin ganon. ko. Nancy! Halika nga rito! Hali, nandyan na pare. Nandyan na pare. Nandyan na pare. Ang Sakit tapang- ba? <laughs> Sakit, grabe. <laughs> Eh, ito na lang. Ah. Tuturuan kita kung paano. Ah. Ganito kasi, pag oh. asawa mo, tatawagin mo, dapat ganito may sikreto yan. Ano sikreto? Ang gagawin mo, pag, pagtawag, kunyari, ako yung asawa mo, tatawagin kita. Oh, sige, sige. Ganito gagawin ko. Chico! Huwag kang lumapit. An? Ay, ah, hindi ako lalapit. Dapat matapang ka. Ah. Sasabihin mo, bakit? Sige, sige. Babagsak ang paa! Ah. Nanginginig sa galit! Nanginginig. Nanglilisik ang mata! Nanglilisik mata. Kung sino yung may kailangan, siya yung lumapit. Ang wala kailangan, lumayo ka na! Ganun lang. Ganun lang? Ganun lang. Dapat Ganun matapang. Lang. Oh. Sige, sample, sample. Ganun ang gagawin mo. Sige, sige. Tatawagin oh, kita. Sige. Sample ha. Ah. Chigo! Ano yon? <laughs> Hindi. Huwag kang lumapit kang lumapit. Dapat matapang! Matapang? Oo, oh, ah, matapang. Ah. Sige. Jigo! Bakit? Yan. Tapos? Ibagsak ang paa. Yan. Nanginginig sa galit. Tapos? Nanglisik yung mga mata. Tapos? Parang Dracula. Yan. Tapos? Sino man kailangan siyang lalapit? Yan. Wala kang kailangan, layas! Ganon! Pero dapat lasing ka para meron kang lakas. Ah, magpakalasing ako. Oh, mag tayo sa likod. O oh, para yung asawa ko ipapasok ko sa buti. Oh, ganun lang. <laughs> ganun lang. Ganun lang yan, ha? Inintay. Sige, sige. Inintay. Sige, inintay. Mari, Mari, halik ka nga dito. Ano ba problema mo? Mari, ah, ah, under kasi ako sa asawa ko eh. Sus, Mari, wag ganun. Kailangan tayo ang mga under ng asawa. Ganun ba? O, oh, tuturuan kita ha. Sige, turuan Ga- Ganito lang, yung asawa ko, pag tinawag ko yun, takot na takot yun sa akin. Sige, tatawagin kita, dun ka. Oh, sorry. Tapos ganun gagawin mo pag tinawag ka, sabi mo, Ibagsak ang paa. Ibagsak ang mata. Tapos nanginginig. Nanginginig. Huwag yung mata. Yung paa. Ay, yung, yung paa Oo, ba? ibagsak yung paa. Yung paa. Oh, sige ha. Yun na ituturo ko sa'yo. Tapos nanginginig, nanglilisik yung mata. Ah. Oh, tapos sigkasin mo yung katawan mo. Sige. Malaki naman yung katawan mo, di ba? O sige. Isa, tatawagin kita. Mary Jane, lapit! Yes, bakit? Anong yes, bakit? Mari, wag Ah. ganun kailangan matigasin tayo kahit na babae tayo. Sige, Mare. Kaya nga, sana ba yung asawa ko? Sana ba yun? Uy, ito sila. Mare, dito ka sa likod ko. Ipapakita ko sa'yo. <laughs> ano, ano sabi mo? Hey, dahan Mahulog ka, pre! Ha? Mahulog ka na! Hindi na ako mahulog! Bakit? Nahulog lang ko eh! Mari, Mari, ako bahala. Ako bahala. Chico! Lapit ka sa akin. Bakit? Lumapit ka sa akin. Pre, lapit ako, pre. Hindi, hindi dapat ganun Kita ganito. mo, Tingnan mo. akin. Oh, yun, yun. Ikaw na naman, ikaw na naman. Tatawagin ko. Ah, sige. Tawagin mo. Asawa ko pala Ah, sige. Ah, sige! Marijan! Lasing Lapit ka dito! Sige, bakit? Oh, tignan mo, lumapit agad. Ganun lang yun! Mari, ikaw, ikaw. Ang laki ng katawan, Mare. Ako nga, ako ha. Gita mo. Chico, lumapit ka nga sa akin. Bakit? Lumapit ka! bagsak ang paa. Yeah, ganyan. Ganyan. Nang lisik. Ang ano? Ano na lisik? Ang mga kamay. Oh, Hindi. Kita mo, nagiginis sa takot. Yung mata, yung mata, yung mata. Baliskat. Ganito, ganito. Baliskat. Marijan! Halika dito! Bakit? Bro! Naninig ka sa mata! Naninig ka sa mata. Mari, huwag kayo nun. Naninig ka sa katawan. Marijan! Bakit? Nanginginig yung ilong ko! Ha? Galit, galit ka? Oo! Oh! Simula sa araw na to! Luwag! Pare, pare. Tayo! Allah! Luwag! Tayo! Simula sa araw na to, ikaw na ang magsasal! Ikaw na maglalaba! Oh. Pati na yung ka dito. Lapit ka dito. Bakit? Ibagsak ang paa! Ay, wag mo akong takutin dyan. Hindi ako natatakot. Ah, nanginginig. Ah, nanglilisig. Ah. Dati naman ako takot sa, sa mukha mo. Bakit tinakot mo ba ako? Dati, under mo ako. Ngayon, ikaw ang under ko. Dito Darling. ka. Dito ka, darling, Totoo ba darling. yun? Dito ka, darling. Dududuklon kita eh. Da- darling! Dati ako ang under sa'yo. Ngayon, Darling, Ikaw na mag-partner! Huwag mo ako sakan. Alam mo, buntis ako. Bunt- buntis ka? Oo. Hindi ako maniwala. Buntis ako! Sino may-ari niya? Sino may-ari? Ikaw may-ari nito? Ha? ha? Darling, Ikaw nagpabuntisan? Hala, sige. to- totoo bang nagalit ka? Oo, galit ako. Anong akala mo sa akin? Yung ko, hindi galit. Lohot! Lohot! Ngayon, may gagawin ako sa sa'yo.